你感觉到我们修行的时间有点，就是感觉到短短了一下，就是啊，好像过了很快。谁感 <laughs> 觉到？哈哈哈哈哈哈哈哈 บอกวันนี้รู้สึกนานมาก วันนี้หนูรู้สึกแต่บางคนก็ยังบางคนอยู่กนจียังไม่รู้สึกอะไรเลยก็ตีละครั้งแล้วใช่บางคนเห็นได้ได้ยินเสียงะทังก็ยังเห็นอยากเดินอยู่ทางนั้นอยู่เลยจ่นค者说，作者能看得到，有的人听到敲钟了，但是还还有想进行，坚持进行。 มไม่เผื่อวันหลังถ้าถ้าใครกำลังปฏิบัติได้ดีก็ตอนเย็นก็ไม่ต้องมารวมก็ได้ วันหลังก็คือหลังจากวันนี้那从今天开始就是明天后啊下午的时候谁还觉得就是下午用功的还是好比较好那三点半敲钟的时候 不来集合也没关系，也可以坚持。นี่เวลามันดูนานเพราะอะไรง่วงเหรอ为什么你感觉时间比较长？是不是困？嗯。嗯。

ก็เหมือนกับว่ามันมีความสัมพันธ์กับตอนนอนถ้ากลางคืนนอนเมื่อคืนนอนได้ไม่ดี ก็เลยวันนี้ก็เลยค่อนข้างจะง่วงก็ ก็ก็ใช่อยู่มันก็เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนนะแต่บางทีมันก็ก็อย่างที่ว่า บางทีเวลานะมันก็เกี่ยวกับความรู้สึกนะความรู้สึกของเราอ่า时间有 呃跟感觉有关系。嗯。เหมือนบางครั้งเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำเนาะมันก็ดูเหมือน วันวันหนึ่งมันก็ผ่านไปเร็วมาก当我们做什么事情我们对那个事情做了然后觉得很快乐那啊我们会感觉到天天过得很快แต่ถ้าวันเวลามาถึงว่าถ้าเราทำสิ่งที่เรา รู้สึกมันไม่ไม่ค่อยชอบลำบากเนี่ย แม้มันสั้นนิดเดียว มันก็รู้สึกมันมันทุกข์มันทรมาน我们做我们不太喜欢有点我觉得困难的事情虽然是时间短但是还是感觉到比较苦嗯อยากจะมาเองก็ไม่คิดไว้บวชมา เมื่อกี้ตอนเช้าคนญี่ปุ่นถาม บวชมากี่ปีแล้วอ่ะ เอามาคิดอ๋อสิบหกปี มันเร็วยู่เลย尊者自己他说啊、呃，他出家的的时间，今天早今天早上也有日本人问他出家了多长时间，然后他想，哦，十六年了，哎，十六年了，这么这么快。มันเหมือนเหมือนวันบวชใหม่ๆกับเหมือนวันนี้มันเหมือนเหมือนไม่นานเลย 好像出家的那一天和今天是那个时间很短。 <laughs> 啊，อะไร嗯，谁有什么？疑要问问题或者要分享吗？可以。我问一下，我想问一下，短短一下比较近问一下，尊者是怎么样走上？ 那个修行的路的。对，为为什么出家了吗？啊，对对对对。哦哦。ขอถามว่าทำไมอาจารย์โน้ตถึงมาบวชก็ ก็คืออะไรล่ะ ปกติคนไทยก็จะมี ผู้ชายก็จะบวชเป็นประเพณีละ一般泰国人的男男人会有一个我们叫出家的文化，文化短期出家，对，短期出家。แต่แต่อาตมา ตอนก่อนจะเรียนก่อนที่จะเรียนจบอะเนาะ มันรู้สึกมันมี มันมีความอะไร มีความทุกข์ที่อย่างที่วันนั้นที่พูดว่า เราเคยโกรธอาจารย์แล้วมันมันรู้สึกว่ามันมันมันเป็นอะไรล่ะ เราก็ไม่อยากถ้าเราไปทำงานแล้วก็ยังทำงานแล้วก็ทุกเวลาเจอสิ่งที่มันไม่ชอบทำ หรือไม่ชอบไม่ถูกต้องอะไรเราก็ไม่อยากจะไปทำงานแบบทุกๆแบบนั้น但是当他毕业以前，他他找到一家苦，比如说那天他给我们讲，就是对一个老师很生气啊、 所以他也想解决这个问题，因为他想，如果他上班后，如果找到什么不正确的事情，他会怎么把他的心放在就来，就来，就来，ย来，就来，就来，就来，就来，就来， <laughs> 就来，就来，就来，就来，就来，就来，就来，来， ก็โชคดีที่ได้ได้ครูบาอาจารย์ดีนะได้หลวงพ่อคำเคียนได้พระอาจารย์ไพศาลท่านก็สอนหรือท่านก็เป็นตัวอย่างมันก็เลยเหมือน เราก็คล้ายๆใครเป็นมีความสุขแล้วก็สนุกในการเรียนรู้ธรรมะ他比较幸运，他有个好老师，就是甘田长老和派散阿赞派散老师，所以他 他比较就是好像有兴趣的，还有有快乐的学习法。ก็อีกอย่างก็มันมีรูปแบบในการเจริญสติเลยเนาะมันก็เลยทำให้แต่ละวันมันก็มีมีเครื่องอยู่นะไม่ได้ มันก็ไม่ใช่วันวันหนึ่งก็อยู่ไม่รู้จะทำอะไรมันก็มีรูปแบบในการปฏิบัติมีงานมาช่วยบ้าง还有我们也有你这样的固定固定修行方法，比如说做手部动作或者进行，所以好像每天有什么事情要做，不是天天只是做一做这样。嗯，刚才他还说哦，啊，甘田长老和张泰山当一个是好好的例子。嗯嗯嗯，แล้วก็มันก็

อย่างยอมยอม不愿意？ถ้ามาบวชอาจารย์จะยอมไหมดีดี คนไหน说话语啊说话语要听者说话语听者คนพูดอย่างอาจารย์คนต้องให้อาจารย์ต้อนรับด้วยต้องให้อาจารย์ยินดีต้อนรับด้วยคุณเอยินดีต้อนเราแล้วต้องให้อาจารย์ต้อนรับยินดีต้อนรับอยู่แล้ว ใครจะบวชไม่ต้องกลับละคุณเอชวนหนีเลี้ย่นชื่อแล้วคือคือใครพร้อมเนาะ การบวชมันก็มันเป็นวิธีที่มันเอื้อเนาะสถานที่วัดปฏิบัติมันก็เอื้อในการที่เราได้มีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะแต่ถ้าเป็นคารวะมันก็ต้องมีงานมีครอบครัวมีเรื่องอื่นๆมามามาเกี่ยวข้องเยอะ如果谁可以出家的话，就是没有别，没有什么负担，没有什么啊、对他来说 比较好，因为环境或者我们的生活很对修行很有帮助。如果你是居士或者在家人，你还有家庭还有工作，那有点麻烦。觉得出家得有很大很大的福报才能出家吧？不是随便什么人都能出家的呀。好，啊，哇！ เขาคิดว่าคนที่ได้บวชเนี่ย เป็นคนที่แบบมีบุญบ้ามีบุญมาก ไม่ใช่ว่าใครๆจะบวชก็ได้อยากไม่คิดว่าตัวเองมีบุญบ้างเหรอ 我也问你要不要去当，是是当当，是当那个福报很有福报的人。哦， <laughs> 谢谢去去去，阿赞哦，阿赞阿赞诺问你不想你自己也有很多福报吗？足以不足以出家？两位两位大腕， <laughs> 我觉得我觉得出家的那个那种。 清净无欲吧，十天二十天还行。一年半年就算了吧。บอกว่าถ้าเกิดว่าบวชแบบสิบยี่สิบวันก็พอได้แต่ถ้าบวชครึ่งปีปีหนึ่งนี้ไม่เอาดีกว่า อืมที่จริงก็心力不足，心力不足，没有那么大的决心。ไม่ไม่มั่นใจไม่แบบขนาดนั้นอืมมันก็ใช่มันก็มีความแตกต่างอยู่บางคนบวชแบบ มีกำหนดเวลามันบางทีมันก็เหมือนอาศัย บางครั้งก็อดทนอ่าอ่ามันรู้ว่าลดหรือว่ารู้ว่าแบบไม่ได้ทำบางอย่าง แค่เวลาจำกัด หลังจากนั้นก็อาจจะไม่ทำได้มันก็อดทนได้ แต่การบวชแบบไม่มีกำหนดเลยบางทีมันก็ดูโอ้ มันก็ดูนั่นเอง有区别有区别的就是短期和长期因为当你啊出家短期出家的话就好像 比如有很多事情你不可以做嘛，但是也可以忍耐，就是短期。对对对对，十天这这十天我是可以忍的。但是长期出现有点嗯。แล้วตอนนี้หลวงพี่บวชนี่ตั้งใจจะบวชนานแค่ไหนคะไม่ไม่ได้มีกำหนดไม่ตั้งใจไว้ไม่ได้ตั้งใจแบบปีบอกว่าจะบวชแค่พรรษาเดียวใช่ไหมทีนั้นอาจารย์ไพสาลว่าจะแค่สามเดือน แต่ไม่ไม่ได้ว่าเข้าพรรษานะอาจารย์ไพสาลเหมือนคล้ายๆ บอกเพื่อนที่ทำงานด้วยกันว่าขอเวลาสามเดือนนะคถ้าเกิดว่าบวชแบบระยะยาว ๆ ก็จะอยู่ที่นี่ไม่กลับจีวรมีเยอะนะคะคุณเอ๋ชัว那个袈裟有很多因为其实福报太大了才想出家 嗯，房子也有了，车也有了，钱也有了，我家还是那么苦。哦，เขาบอกว่าเหมือนกว่าคนคนคนที่จะบวชอ่ะคือแบบเหมือนมีบุญมากเลยค่ะเหมือนเหมือนคนทางโลกอะไรก็มี แต่ก็ยังทุกข์อยู่อะไรเงี้ยก็โอ้แต่ถ้าเราอยู่วัดนานๆแล้วก็เห็นคนบวชก็ทุกข์เยอะคนมาถึงทั้งพระบ้างแม่ชีบ้างหรือคนอยู่วัดนานๆมันก็มีความทุกข์ 如果如果你在寺院住的很长时间，就是他他说他自己住很长时间在寺院里面，也看到很多出家人也很苦。 <laughs> 那是我们以前小的时候很穷，没有钱，读书的时候也没有钱，连吃都吃不饱，那个时候也很苦。但是现在什么都有得吃，只要你想得到的都能都有的吃，但还是那么苦。 <laughs> เขาบอกว่าอย่างตอนสมัยสมัยเด็กอ่ะคือจนอะไรเงี้ยค่ะ ไม่ค่อยมีอะไรกินจะเรียนหนังสือก็ก็ลำบากก็คือทุกข์รู้สึกทุกข์มากแต่พอโตขึ้นมาแล้วอ่ะ อะไรก็มีครบหมดแล้ว แต่ก็ยังทุกข์มากอยู่อืมใช่ที่นี่มีมีบวชระยะสั้นไหมคะเออเคย考虑เขามีคอร์สบวชระยะสั้นไหม时间 ยอไม่ต้องใช้ตัวสิบวันไง ก็วีซ่าสองเดือนเนี่ยก็บวชไปสองเดือนก็ได้เลยไม่ต้องทำเรื่อง现在短短一些，签องเ月，ื就出签两个月吧。可以五十九天，ออกได้ไหมคะก็สองเดือนไม่ต้องไปยุ่งต่อวีซ่าอะไรไม่มีปัญหาเยอะแล้ว有那个่于ง证办那个手续的困难。 我们五天十五，签两个也比较困难嘛。我们六千十五，每个月五千，两个月的。现在签在北京签的话是两个月的哦，在在国内签是申请签。十五天的十五天的有没有安排？好康好康，乐天达。的，五天达十五那这 แต่ก็มันก็มันเป็นรูปแบบนะไม่ได้สำคัญมากเท่ากับว่าปฏิบัติหรือเปล่านะ其实出家只是一个形式，形式对吧？嗯，对，没有就是真正的重要就是你真的觉知吗？对，嗯，不够。 不够修行嘛？出家应该是要心要带来出家才行，身出家是不行的。我是出家没用的，หมอบอกว่เหมือนกับว่าจะบวชนะมันต้องบวชใจเหมือนจะบวชแต่กายก็ไม่มีใช่ใช่อันนั้นสำสำคัญมากคือการคือแบบตั้งใจปฏิบัติตั้งใจขัดเกลาตัวเองจริง ๆ มาว่าเป็นคารวาสหลาย ๆ คนมันก็ก็ทำได้นะ มันก็ทำได้เหมือนกัน真认真如果你可以认真的修行减要用功减少你自己的烦恼习气哦虽然你是居士啊也可以做他也看到很多可以做的做的人มีเรื่องเรื่องจริงนะ แต่ก็จะเล่าให้ฟัง有一个真实的故事พวกเราใครรู้จัก โซเครติสไหมนักปัญญาชาวกรีกตั้งแต่นู้นสมัย2000กว่าปีก็คือถ้าเหียงเนียนักปัญญาฟีครอ ฟิโลโซฟี ฟิโลโซฟี กรีซ就是可以是哦希腊古希腊的哲学家，两千年前嗯，Socrates ดังมากนะไม่เคยไม่เคยมีใครเรียนปรัชญาเลยเรียนปรัชญาแบบตะวันตกสมัยก่อน你们有没有学过那个 philosophy？อ่ะอ่ะ So- s o c r a t e 但是你们的汉汉汉语汉语文中文吗？ ก็ไม่รู้ว่า， <laughs> 他，说，过，什么，故事，可能，就，知道，如果，很有名的话，他那故事，们肯定就知道了。希腊古学者、古哲学家嘛。 สียงเสียงมันจะคล้ายๆกันเใช่ไหมสุขราติาติรู้แล้วค่ะเหมือนกันเหมือนกันสุขลาติสุขลาติมากอ่าคน คนใช่ เพราะว่ามันดังที่สุดแต่ละถือว่าเป็นนะใช่ค่ะใช่แต่ส่วนใหญ่เรามักจะไปเรียนปรัชญาของเขาเนาะว่าเขาเป็นคนแบบ เป็นนักปรัชญาที่เก่งอ่ะที่ฉลาดแล้วนะ 学到我们学的时候学，只是学啊，他是一个很厉害的那个 philosopher，嗯，哲学家，叫什么？哲学家，哲学家，嗯。แต่เขาอะแต่งงานแล้วก็ภรรยาเขาอะนะเป็นผู้หญิงที่แบบขี้โมโหมากแบบไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์他的真他的生活他跟一个啊女的出啊结婚啊 然后那个女的非常非常的发大脾气，没有道理也发脾气。แบบแบบอารมณ์เสียเมื่อไหร่นี่ก็แบบก็ด่าก็ว่าโซเกตีแบบแทบแทบทุกวัน发大脾气的时候，经常骂那个 Socrates 啊，好差不多每天。วันหนึ่งก็อ่าเขาก็ด่าโซเคติสนะ บ้านเขาอาจจะมีไม่รู้เป็นอาจจะสองชั้นนะด่าโซเชียลติสโซเชียลก็ทนคล้ายๆ ว่าฟังเขาด่าแล้วก็เลยเดินหนีนะ รู้ว่าพูดคุยด้วยเหตุผลอะไรก็คงไม่มีประโยชน์ก็เลยเดินหนีลงมา ข้างล่างอ๋อ有一天那个那个太太什么那个他他的啊他的妻子还是骂他，然后那天他受不了了，他就从 从啊上楼走到下楼，就是走开。嗯，ืพอเดินลงมาสมมตินี่เป็นระเบียงบ้านไงเดินลงบันไดมาจะออกหน้าบ้าน当当他要那个快要出门啊ภรรยาก็ยังไม่หายโมโหไงก็หาถังน้ำมาสาดหัวโซสกตีสอีกทีหนึ่ง 呃那个妻子还没就是没消气，对，还没消气，然后拿一个桶有水啊，就放到下面到到手可以滴。嗯，手可以滴ทำอะไรก็ไม่ได้ก็เลยบ่นเล่นๆไ่ฉันว่าแล้วเมื่อหลังจากฟ้าร้องฟ้าร้องก็คือแบบโมโหใช่ไหมฝนก็เลยต้องตกลงมาเดี๋ยวนะ然后 s o c r a t 就说 哦，我真的，我我也有觉得，那个 thunder 你知道吗？下雨的时候，以下雨以前有那个，你叫什么？那个好像有，就光有那个天上有光，然后就下雨。闪电的。你叫什么？闪电啊！你知道他他的意思就是好像，啊，他他妻子发大脾气的时候就好像闪电，然后后来就下了大雨。 <laughs> คือก็มองเป็นเป็นปรัชญาเป็นเรื่องแบบขันขันขันนะไม่ไปทุกข์อะไรมาก如果你我们好像关于哲学家啊哲学家啊哲学课吗？哲学，哲学，哲学，哲学啊！如果关于看哲学的话，就不太，就是没有什么那么压力或者什么，就好像啊，有有点幽默的，嗯。 บางทีเพื่อนเขาก็ถามอ่ะก็เห็นภรรยาเห็นครอบครัวก็ก็มีปัญหาเนะถามเป็นคล้าย ๆแบบ มีความสุขไหมคล้าย ๆ ว่ามีภรรยาแบบเนี้ยทุกข์มากหรือเปล่าอะไรประมาณนะี้他ิส那个 s o c r อย e s เอ่อ有有问过 s o c r a t e 你有这样的妻子很苦吗？很苦吗？เขาก็บอกเพื่อนว่า เออ เธอแกเออ มีภรรยาดี แกก็มีความสุขดี然后他就说你有就是索菲提告就回答朋友说你有好妻子那你会快乐嗯แต่เรามีภรรยาแบบนี้เราก็เลยได้เป็นนักปรัชญาไง我这样的，我我有这样的妻子，所以我是哲学家。对，所以我是哲学家。 จ是故事我คือคือเขาสิ่งที่เขาเจออะแต่ถ้าเขาเอาอะไรบางอย่างมามาเรียนรู้มันก็เกิดการพัฒนาจิตใจตัวเองนะ就是他他见了什么事情，他用那个事情来啊教他自己，他也会有新的进步的心。บางทีในชีวิตเรานะบางทีปัญหาบางอย่างที่เราเจอนะความ บางทีถ้าเรามองดีๆ หรือว่าเราอยู่กับมันบางทีเราเราเรียนรู้กับมัน มันก็ได้เกิดสติปัญญาขึ้นนะนะ我们真正我们在生活当中有可能有什么问题，如果你真的跟着他学习的话，也可能得到啊觉性或者智慧。ภาษาไทยมันมีคำว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดแปลได้ไหม泰语我们有说如果 如果没有魔王，啊，就不会能升起了花罗蜜，懂吗？花罗蜜，不若蜜。如果没有魔王，就你没有没有方法就。没有办法累积累积的般若蜜。对对，累积的若蜜。那个失那个失恋的人就容易开机会。什么什么什么失恋的人就容易会。失恋失恋失恋的人什么呢？容易开机会。

คนที่แบบค่อนข้างมีบุญก็ไม่ค่อยอยากจะมาปฏิบัติธรรมไหมเหมือนกับส่วนใหญ่คนมาปฏิบัติธรรมเป็นคนที่ค่อนข้างมีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยก็ที่จริงอย่างการบวชบางอย่าง มันก็ทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างของเราอย่างเช่นอย่างบวชไม่รู้ แต่สมัยนี้มันก็ต่างจากแต่ก่อนนะอย่างสิบกว่าปีก่อนที่สุกโตอาหารการกินจีวรต่าง ๆ ก็มีน้อยนะ ไม่ถึงมันมันลำาบากกว่านี้นะ อ๋อแต่ไม่เมื่อกี้เขาหมายถึงว่าคนที่ทุกข์กันแหละถึงอยากจะมาปฏิบัติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลราต้องพูดตัวนี้ก่อนเราจะได้เห็นถ้าอ่าจุนเ่ือ说่实以前的出家人的生活，比如说十年前，在苏卡多也没有呃这样的，就是什么都有，也也很缺很多吃的东西、用的东西也很很缺少的。 บางทีอาหารนะตักใช่ไหมบางทีมันก็มีกับข้าวไม่กี่อย่างอย่างเราบวชใหม่ๆเนาะก็ต้องตักที่หลังบางทีอาหาร มันก็มีไม่มากพระที่ท่านบวชก่อนท่านก็ตักไปพอสมควรอย่าง ทีเราบินทบาทนะมีไข่ทอดมาแล้วก็มองแล้ว แต่พอไปตักจริงๆมันไม่เหลือแล้วนะมันก็比如说啊、呃，打饭的时候 其实，当那时饭菜那个也不是很多，然后他是啊，真的是新出家，所以要住后面啊，那个那个比较怎么说，加加接纳大加纳很很很久就在前面。有一天，有的时候就啊，托钵的时候得到了什么炸鸡蛋呀， <laughs> 想吃，但是到他的时候就没有了。 <laughs> <laughs> แต่ถ้าเราเป็นโยมนะถ้าเรามีเงินเราก็ซื้อได้อะแต่มันแต่ตัวเป็นพระ มันมันไปจะซื้อเองก็ไม่ได้ จะบอกให้เขาทำให้เฉพาะมันก็ไม่ได้ มันก็เห็นแบบเออ居士的话，如果我是在家人，我也可以用我的钱，只是买啊。但是我是出家人了，也不可以告诉谁啊，给我做一个也不可以。หรือบางทีอย่างเป็นพระมันก็ทํให้เราเห็น เห็นตัวตนนะเห็นมานะบางอย่างที่มันเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีเยอะแต่บางทีมันก็มันก็มี当当一个出家人了，也能看到，也有机会看到有些的我慢啊，有的时候可能就是因为是出家人嘛，嗯，也有能看到。จำได้แต่ปีแรกบวชปีแรกยังไม่ยังไม่ได้เข้าพรรษาอ๋อ他第一年出家的时候还没开始安居与安居。 เราก็เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีใช่ไหมมาบวชแล้วไปอยู่วัดป่าสุขโต他刚刚毕业然后就出家了到สุขโต寺院住ก็สุขโตแต่ก่อนเนี่ยอย่างเวลางานบางอย่างเราก็พระก็ต้องช่วยกันทำเองอ่าสุขโต呢有的时候有什么工作比如说寺院的要有的工作出家人都来帮助自己做 ขี้โกงขี้โงด้วยชูโคส้วมอ่ะส้วมอะมันตัน ท่อส้วมมันรากไม้มันไปตันอ๋อ那个嗯，叫什么？我们洗手间有那个我们大便的那个地方，然后那个管有管嘛，然后就有什么它就不可以通了，塞塞了，塞塞ใช่ไหมพระเองก็ต้องแบบพระก็เปิดเครื่องก็ต้องตัก ตักน้ำออกแล้วก็เอาเสียมเอาไม้ไปตัดรากรากไม้ออกจากท่อนะ然后就是疗法后面就有一个叫什么那个桶很大的放在地下面是里面是大便对大便便池对大便便池所以啊就是比丘们要打开那个然后要拿拿水那个还 安排那个为了他通一下，嗯，เราก็ต้องตักตักตักน้ำตักขี้นอออกยากตรง拿水拿那个大便从那个池出来，ใจมันก็เลยคิดโอ้ประมาณเราเป็นพระ เราจบปริญญาตรีทำไมเราต้องมาตักขี้แบบนี้ด้วย我心就会想， 我是比丘，我是一个啊、呃、刚刚毕业的人，为什么我要来拿大便？คือตัวตนน่ะมันคือถ้าไม่ได้ทำงานไม่ได้เจอบางทีมันก็ไม่มันก็อยู่เฉยๆนะมันก็นิ่งๆ แต่พอมาเจอเจอความทุกข์เจอความลำบากเจอความไม่ชอบมันก็แสดงคือ当我们没有做什么工作的话，就没有做事情， 就可能感觉没有什么啊，但是当我们啊做工作，然后发现什么有什么不满意的，那会那个我妈会出来。嗯。它就，当็事情，我们没，就是，我们看到苦，或者见到我们不满意的事情，也很好，因为能看到自己的的我，我们。嗯。 <laughs> มาว่าบางทีในครอบครัวมันก็มีเรื่องให้เราได้เห็นแบบนี้หรืองานในการงาน他他觉得在我们生活中在我们啊家庭或者工作上可能有这些的情况让你们看到就是这个我们ในการบวชมันก็อาจจะมีในบางรูปแบบที่ทำให้เราได้เห็นนะนะ出家了也有可能有些啊情况让你看到 หมายว่าพวกนี้คือคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วมันเป็นเรื่องของการเห็นเห็นกิเลสนะเห็นอัตตามานะความยึดมั่นถือมั่น对他来说他觉得这些就是也是一种修行啊可以看到自己的烦恼习气看到自己的我慢ใครปฏิบัติแล้วเห็นแบบนี้แต่เองเยอะขึ้นบ้าง谁修行然后能看到更多的这一些的 好多！以前我从来不觉得我有那么多问题，我现在会觉得哦，我好大的我慢，我好好我好好多的贪啊，好多的嗔啊，哦，好往บอกเยอะมากก่อนหน้านี้ก็แบบรู้สึกไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าพอปฏิบัติแล้วเห็นว่าโลก็เยอะกก็เยอะ。特别多，特别是我慢的那个部分，以前从来不觉得我慢，我慢，我慢，我慢，我慢，很慢，我慢，我慢，我慢，我慢， ไม่คือแต่ก่อนอ่ะเราไม่เห็นตัวเอง แต่ถามนะคนอื่นเขาเห็นเราอยู่แต่เราไม่เห็น以前以前我们啊看看不到看没有看见自己哈，但是其实别别人看到，知道其他人看到，知道。 ช่หรือบางทีคนอื่นบอกเราก็ไม่ยอมรับนะเรา ก็有可能有的时候嗯其他人也告诉我们了但是我们也不接受对对好酷哦好酷好苦好苦ทุกมโอ้ต้องบอกโซคู โซคู 拜苦啦，这给他打败啦，给他磨倒了，他还不苦啊？ต้องโสครูที่มันเห็นไงที่เห็นมันหมอโอ้บอกือหมอบอกอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าทุกข์นะ你看皮甲擦的那么漂亮，怎么会苦？หืมบอกมือสวยขนาดนี้จะทุกข์ได้ยังไง้คก็อย่างที่หมอว่าแหละตอนไม่มีเงินก็ทุกข์ 当有钱了，它就一样医生说嘛，当你没有钱的时候是苦，当你什么都有还是苦。对呀，一样的，没钱我也苦啊。他体检查了，那么漂亮，生病的时候更苦，医生看不到。 <laughs> 问一下尊者，原来在面对自己的什么我慢呢？不开心。 他是怎么样过去的，怎么แล้ว样เวลาขอถามว่าเวลาอาจารย์แบบเห็นเห็นอีโก้หรือว่าเห็นความแบบไม่พอใจอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วอาจารย์ผ่านไปได้ยังไงคือที่จริงพอมันเห็นนะมันสะเทือนใจตัวเองที่มันแบบมันมีอ่ะแต่ก่อนบางทีเราก็ไม่เห็น เราคิดว่าเราไม่มีมากขนาดนั้นหรือว่าบางทีไม่ไม่ค่อยมีพอเห็นแล้วมันรู้สึกสะเทือนใจนะว่า มันเป็นงานที่เราต้องต้องคล้ายๆ ต้องศึกษา 当他看到他的我慢，他心会很很动、很抖，是很很动，就是以以前没有想到我这有的这么多，所以他觉得这一下事情要要我来学习。แรกๆมันก็ไม่พอใจมาว่าเป็นธรรมชาติไม่พอใจที่มันเกิดใช่ไหมไม่พอใจที่มันเกิดแต่พอเราหลังๆพอเราเห็นมากขึ้นมัน ใจมันก็จะเป็นกลางกับมันมากขึ้นมันก็เกิดกันแล้วเนาะอะไรนะ刚刚刚就是呃开始的时候刚刚看到我卖然后对那个我漫不满意，但是后来啊，经常看到，然后心入就在中道，就是嗯，慢慢有平常心，所以就啊，就是好一点。ธรรมดาเวลาเราปฏิบัติแล้วมันเห็นกิเลสฮะเราจะรู้สึกเหมือน มันขยะขยงตัวเองนะทำไมเรามีกิเลสเยอะขนาดนี้ ความคิดไม่ดีนั่นนี่มันเยอะขนาดนี้ เราก็แต่ก่อนไม่เคยรู้ว่ามันมีมากขนาดนี้ใช่ไหม当我们开始修行，能看到我们自己有那么好多的烦恼习气的时候，会讨厌自己， 啊，没觉得，嗯，我有的这么多，嗯，对。 <laughs> 但是，只不我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我我们，我我们，我们，我们， าเหมือนรู้แล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์มัน แต่จริงดักปฏิบัติจริง ๆ คือ ให้เราตามรู้อีกทีหนึ่ง เช่นรู้ว่าเราไม่พอใจที่กิเลสขึ้น เราตามรู้ความไม่พอใจนะมันจะมันจะไม่มันมันจะจบตรงนั้น嗯，有重要的一点就是我们修行中，比如说啊、你 你有了我嘛你看，然后你不满意，你一定看到这个不满意，然后他会接受。บางครั้งเรารู้เร็วนะเราก็ดีใจแล้วก็ตามรู้ความดีใจที่มันรู้เร็ว有的时候我们能看看到那个情绪看得很快然后我我们会高兴所以要要及时的要看到那个高兴มันมีแต่เนี้ยการฝึกการฝึกเรียกว่าตามรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะทำให้ ความเป็นกลางหรือว่าความปกติมันจะกลับมาได้เร็วนะคือมันมีแต่วิธีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่การไปคิดอะไรไปคิดไปวิเคราะห์อะไรมากไม่จบ当当我们会很快看到做什么状况身体那心会有平常心啊。如果我们用呃思维或者用什么想法，那不会解决的。แล้วต่อไปมันก็จะเป็น 它就就会慢慢的，就是在嗯中道啊，很快就回来，有平常心也也是比较自动。嗯嗯。我想问那个看到的那个，嗯，比如说看到烦恼习气完了灭去，它不是一次性的呀，它后来还是烦恼习气，还是再会再会回来一样的。 你的意思是不是看到了灭去了但是过一阵子还会来，不是灭去了就没了啊。好，ขาอยากถามว่าเหมือนกับคือเวลาเราเห็นกิเลสเนี้ยค่ะ พอมันเห็นมันดับไป แต่ว่ามันไม่ได้ดับถาวรอ่ะมันก็จะกลับมาอีกใช่ใช่ก็ไม่เป็นไรมาอีกก็ดูใหม่ถ้้าาาใใจจหลยขงทางอ๋อ เห็นไหมความเห็นความเหนื่อยไหม看到你心里升起一个疲劳的状况嗯嗯嗯หวานวะเนี่ยเราก็ดูเห็นความโอ้เห็นความเหนื่อย แล้วก็ดูความเหนื่อย要看到那个那个心升起的状况。有时候这个升起灭气，是因为我们听得多了，这是细微的，它不是真的升起灭气。 对，我们听得多了，听得多了就有这个升起灭气这个概念，其实不是真的看到。บอกว่าเหมือนไอ้คำว่าเกิดแล้วดับเนี่ยคือได้ยินมาเยอะแต่ความจริงแล้ว เราไม่สามารถจะใช้ความคิดหรือมันมันไม่สามารถที่จะแบบคิดเอาได้ว่ามันเกิดแล้วดับใช่มันมีแต่ต้องการการเห็นมันมันถึงจะดับ 一定要看到，对，要用工具如果你看到了，他一看到他就没有了，一看到就没有，看到没有，了，多少次都是看到就没有。对，对哈，就是他很他就是没有；他很没有，他就是没有。谢谢。呵呵呵呵。你如果啊进行了一段时间，会感觉好像就是一直在截肢，然后那个念头就越来越少。 他啊就进行一段时间，完了会觉得念头越来越少，就感ตอนตอนเดินจงกรมเราก็รู้สึกตัวแล้วมันก็รู้สึกว่าเหมือนความคิดมันก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงอืมก็ไม่เป็นไรบางช่วง ถ้ามันรู้สึกตัวกับการเดินจงกรมมากความคิดมันก็น้อย有的一段时间，如果你就是跟着你进行的时候有决心比较多，那会有少念头。 ถ้าไม่เป็นไรเราก็ดูกายเราก็ดูกายที่มันเดิน来来看身体啊看身体走看身体进行看身体น那是要จบขั้นสุนทรี说只是看着身体在动？他说是要觉知脚步，脚ม哦，就是觉知那个脚触地面的那种感觉，还是น我就看ตอนเดินจงกรมจะเ้วที่แบบอยู่กับกายคือดูกายเนี่ยค่ะจะให้ดูที่ว่า ไอ้ขามันกระทบหรือว่าให้ดูที่ว่ากายเคลื่อนไหว ตัวไหนเด่นก็ดูตัวนั้นฮะไม่ต้องไปโฟกัสที่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหหนน้าก็那个哪个明显就看那个不要不要在哪个地方精顶或者专注เดินให้สบายสบาย放松的走มันรู้ตรงไหนก็รู้ตรงนั้น知道哪里就知道那里มันจะคิดก็ปล่อยมันคิด如果有念头也是 不要打压，嗯，不要阻止。有的时候就惊醒的时候，开始一段时间还会觉得有一点惊醒是吗？对，惊醒的时候会开始会觉得有点紧张。但，我，。 จริงจังมากก็ยิ้มให้กับต้นไม้บ้าง如果太紧张的话，可以给那个树微笑一下。所以现在每天下了课以后，我都走最远的那条路回到那个谷底。ทุกวันทุกวันพอเหมือนกันเลิกคอร์สแล้วก็จะเดินกลับไปทางที่ไกลมากกับที่พักอยู่ด้านหน้า เดินยาวๆ เดินเล่นเนยิ้มอะไร放松放松的走啊，那个路用路长长的路，还有微微笑笑的啊。啊，我问一个问题，就是当我做手部动作的时候，有时候我会觉得我心会紧，嗯、那我应该怎么样调整我的手部动作？ตอนที่บางทีที่เขายกมือสร้างจังหวะค่ะ แล้วก็บางครั้งรู้สึกว่าใจมันแน่น ควรจะปรับ ปรับการยกมือยังไง อาจจะลองหยุดแล้วก็แบบขยับขยื่นร่างกายอะไรให้มันผ่อนคลายก่อนน可อ停止一下然后动动你的身体调整调整为了身体放松那有是不是这个动作也要调整它的速度节奏也要调整มันเกี่ยวกับว่าเขาเรียกอะไรท่าท่ายกไหมคะท่าไอ้สิบสี่จังหวะ หรือว่าระดับความเร็วอะไรอย่างนี้ ก็ก็อย่างที่ว่าบางทีท่าเราก็บอกไม่ได้ว่าท่าไหนเหมาะกับกับแต่ละคนน่ะมันต้องเราก็ต้องสังเกตดูว่า เรายกท่าแบบนี้ ร่างกายเราผ่อนคลายไหมจิตใจเราผ่อนคลายไหมต้องต้องสังเกตดู这体会自己啊，对，要看的哪一种叫什么方方法？样子、速度、样啊、样子是对你 比较适合，还有做了比较放松。แต่อย่างดูพิษณีก็สบายดีพิษณีเหรอคะข้างหลังข้างข้างหลังเสื้อเทาหรือว่าเสื้อเทาอ๋อจงจะช่วยเราสังเกตดูไหมเห็นเขายกสบายไหมอ๋อ他看到那这位师傅比丘尼啊做手部动作也挺轻松的是不是？่ไ是吗？ ร่างกายก็ผ่อนคลายจิตใจก็ผ่อนคลายฮะ 幅度就是幅度的大就是大小哈，大小。亚三康，速度还有幅度，跟习气、跟性、跟心情有没有关系？哈哈哈จะถามว่าคือว่าขอถามว่าควรจะยกเนี่ยมันมีเอ่อความเร็วความสูงแล้วก็ความกว้างอะไรเงี้ยค่ะคือควรจะ มีมีผ่อนหรืออะไรแบบยังไงไหมยกแบบไหนแล้วมันรู้สึกตัวจิตใจผ่อนคลายก็แบบนั้นฮะ你怎么样啊动手做手部动作然后你能觉知到你你心放松那就好了我我是最难放松的，就一直在学放松。

ก็อย่างที่ว่าแหละอย่างคืออย่างที่มาเคยพูดว่ามาลองทำตามหลวงพ่อแบบหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อสังเกียรหรืออาจารย์พล เราแต่เราทำแล้วเราไม่ไม่สบายมันอึดอัดอะเราก็ต้องทำปรับในท่าที่เรารู้สึกสบาย ไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์ทำผิดนะแต่มันไม่มันอาจจะไม่ถูกจดิตกับเรา 他也有啊，说过了，当他模仿龙破天、丹田长老的几位法师们啊。然后你做了，要回来看自己是对对你有是不是适合啊，适合你。然后你要自己调整一下，也不是说那法师们做的不对啊。嗯嗯嗯，它们隔壁 p y 那蛮 jit 我嘛话。 ธรรมะมันง่ายมากให้ทำตามเป๊ะๆเนี่ยก็คง如果如果我们อ模仿这个样子是吧？啊，然后真的能理解法的话，那很容易了。哎，看视频就好了，不用。ไม่ใช่โรงงานไนม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมก็ให้ดูตัวเองอ่ะมันแต่แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะก็ มันสบายเราก็อย่าไปติดอยู่ในความสบายนะมันผ่อนคลายแต่เราก็อย่าไปติดอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกัน一个重要的一点也是当你比如说放松了啊也不要跟着那个放松粘在一起แค่แค่รู้สึกว่าทอให้ผ่อนคลาย แต่ก็รู้รู้แล้วก็วางแล้วก็รู้放松的做然后知道知道了要放下แต่บางครั้งเราก็จะเห็นนะ ที่ความทุกข์อ่ะ ความทุกข์มันก็อยู่ในทุกที่แหละ เรารู้สึกเราทำสบายแล้ว เดินสบายแล้ว แต่มันก็ไม่แย่ตลอด ความทุกข์มันก็มีในความไม่เที่ยงสักพักมันก็ทุกข์เปลี่ยน哪里都存在就是说当我们觉得已经放松了一会儿它也会苦嗯นะเราก็เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนยังมีสติแทน要调整要改变有决心的换 ก็เป็นการเห็นทุกข์อีกแบบหนึ่งนะ ในความที่ยิงในความที่เราคิดว่าสบายทำสบายเดี๋ยวสักพักมันก็ไม่สบาย ก็คือความทุกข์เราจะทำขั้นเต้าขู่แล้啊，另外一种的看到苦，当我们做的比较放松，但是还是一会儿有苦。จเข้าดิ比如说要，嗯，现在大家试试呼吸，嗯，呼。 ทำไมต้องเอาออกเรียกจัง为什么要吸气出来？为什么要吐气？吐气出来。苦啊！ใช่หายใจเข้ามันก็รู้ตอนแรกก็รู้สึกสบายนะเข้ามากๆมันก็เริ่มทุกข์อะทำงาน吸气吸气的时候啊，一一开始有点觉得放松ใช่ไหมนั่นมันก็ที่จริงอิริยาบถต่าง ๆ ก็คือแก้ทุกข์กันะ 嗯，所以为个知识，为个姿势啊，是为了啊，为了解就是觉苦啊，是为为了解决苦，解决苦，改变知识是为了解决苦。对。那如果对吧，毕竟哦，我们，身体，我们身体，我们身体，我们身体，我们身体，我们身体，我们身体，我们身体，我们身体，我们身体，我们身体，我们身体， ทุกมากบ้างทุกน้อยบ้างเนี่ย要经常的看到其实身体全部都是苦有是只是多或者少พอเราเริ่มเห็นบ่อยๆมันก็จะค่อยๆ เบื่อหน่ายคลายการยึดมั่นถือมั่นที่ เราอยากจะให้กายนี้มันต้องอยู่นานๆต้องไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันก็เป็นไปไม่ได้当我们经常看到它了心会 就慢慢的放下，不想执着，不想不想他执着他很长，因为理解了他会改变。嗯。ความคิดเราจะค่อยๆเปลี่ยนนะใช่ไหม我们的想法也慢慢的改变มันจะไม่ค่อยอยากเกิดอีกเพราะว่าเกิดอีกมันก็ต้องเจอวนเรื่องทุกข์นนี้我们就想不要再来出生了因为再来出生也是要见这些事情的一样的ไหมจะเกิดมา ฐานะดีขนาดไหนสักวันหนึ่งมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอะไรอย่างเงี้ย有有呃不，你你出生比较有钱的家啊，但是最后你还要老要病要死。แต่ตอนนี้เกิดแล้วก็อยู่ให้มันอย่าทุกข์มากแล้วกัน但是现在已经出生了那一定要不太苦的的生活不太苦的活着 请问尊者一个问题：我们平时的时候是做手部动作的时候，觉得觉性还稍多一点。比如说出去托钵，或者是我们在生活当中大家交流的时候，这个时候就知道了自己散，但是只是知道了自己散。呃，还有呢，走在赤着脚的时候，会感觉到散，但是也能感觉到。 那就是念头多，就是念头多。哦，那比如说知道这个念头多，算不算是有决心？不过，当像用双手做动作呢，它就可能看到它有感觉多或者刺激多一点。但是，当它像吃饭、说话、聊天或者走路的时候， ือจะรู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านเยอะก็เลยคำถามคือว่า อย่างการที่เราเห็นว่าเราฟุ้งซ่านเนี่ย มันก็คือเป็นการเหมือนกับการมีสติไหม ใช่ใช่ แต่แต่ถ้าคือเราเห็นบ่อยหรือเห็นได้เร็วนี่คือแปลว่าสติเราเรามากขึ้น แต่ถ้ามันหลงไปนานแล้วค่อยรู้ มันก็ถือว่าสติมันก็น้อยนะ如果你经常看到散乱，那那就是有觉性；但是你跟着它迷了， 啊，很长，那那也是觉性比较少。哦，对，他他迷的也是有。哦，会会是什么呢？就是都不知道自己在想什么，会很短，马上的，然后就是一个新的念头。 然后呢？他这个新的念头回到动作上来，或者知道了之后，他又一个新的图片，都是图片，图片很短，片刻片刻，也不由得，也不迷茫，都是只有这个状况，只是这个状况。 <laughs> 嗯，好不停，呃，他讲的话。 มันแบบเห็นความคิดแล้วแบบมันก็ปั๊บเดียวแล้วมันก็เปลี่ยนอีกแต่คือคงมีตัวเห็นค่ะ แล้วมันก็เปลี่ยนเรื่องอื่นเนี้ยค่ะ แล้วก็ปั๊บนึงก็ไปเปลี่ยนเป็นแบบเป็นรูปเป็นภาพอื่นอืนอีกเนี้ยค่ะคือแค่พูดให้ฟังเฉยๆว่าเห็นอย่างเงี้ยค่ะ เออไม่หดนเห็นแบบนั้นแหละเราาะอยย的就要这样的因为怕自己粘在瓶颈上กลัวว่าคือกลัวว่าจะไปติดอยู่ในความ 平静就是宁静吗？宁静ความสงบมันไม่สงบหรอก宁静的เห็นเห็นแบบนั้นบ่อยๆแต่คือแต่ก่อนถ้าเราไม่ปฏิบัติอ่ะ มันเกิดอ่ะเราก็ตามมันไปเลยส่วนใหญ่จนจนอิ่มอ่ะ 当他升起了念头，我们就跟着他走。嗯。แต่ม่าสมมติเราสมมติเราไปอยู่นี่กลับไปที่บ้านไปเดินที่ห้างสับสินค้าใช่ไหมเราได้ยินเสียงลดราคานะเราก็เราก็ไม่ทันอะไรแค่รู้สึกว่าได้ยินเสียงปุ๊บใจเราอยากไปดูแล้วมันก็พาตัวเราไปเดินละเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราเดินไปด้วยซ้ำ就好像我们去百货公司 啊，这个逛逛街是吗？然后听到啊，可能有哪个商店有打折，对，然后就不知道自己了，就走了，就忘记自己，就跑过去了，那个。นะหรือเราเห็นคนเราก็ไปดูเลยไม่ได้ลืมไม่ได้รู้ตัวว่าเราไปดูนะแต่มันไปดูเลยไปได้ยินเลยไปคิดเลยนะ 我们就跟着他，就想很多了，忘忘记自己了，就有很多的想法。แต่ถ้าเรามีสติก็คือว่า เห็นว่าใจเรามันมันออกไปแล้วออกไปอยากฟังออกไปอยากดูออกไปอยากคิดอะไรแบบนั้นคือเห็นแล้วมันก็กลับเมื่อ当我们有决心的时候，我们能看到心跑出去，就他有一个欲望，想听、想说、想看啊。当我们看到就回来。 เนี่ยอันนี้แหละ มันไม่ มันจะเห็นนว่าจิต มันจะหาความสงบยากมาก เพราะมันจะออก ออก ออก แต่มันออกแล้วมันกลับ ถ้าเรามีสตินมันจะกลับก心很很很难得到宁静因为心就不停的要就是有出去出对然后嗯

คือเขาถามว่าเหมือนพอเราเห็นความคิดแล้วความคิดมันหยุด แล้วเราต้องเหมือนเห็นอารมณ์ที่อารมณ์มันหยุดต่อ ถ้ามันไม่มีอารมณ์อะไรเด่นให้เราให้เราดูก็ไม่ต้องไปดูมันเราก็เราก็กลับมาดูร่างกายเราที่กำลังทำ如果没有明显的情绪也不要看它没关系啊只是回来看身体 作者曾经提过说，就是只是看到念头，不要看到念头的内容。เวลาดูเห็นความคิดแค่เห็นว่ามันเป็นความคิดไม่ต้องไปหาเนื้อหารายละเอียดช่我的感受是说，我对我看到的念头，然后我对这个念头没有任何的呃评判，就好坏、喜欢不喜欢，然后就回来觉知念头就过就就就就就没了嘛，然后。

然后，但是那个念头的内容我是知道的。แต่ว่าเขาก็รู้นะว่าเขาคิดเรื่องอะไรอ่าบางครั้งบางครั้งมันก็เราหลงไป พอสมควรนะมันถึงพอสมควรบางทีมันเร็วมากนะ มันถึงว่าจนเป็นเนื้อหานะ มันก็เลยไปรู้เนื้อหาด้วย แต่เรารู้ตัวเมื่อตอนนั้นก็ก็ก็หยุดตรงนั้นแหละอ่า有的时候我们就是啊念头也能知道那个念啊内容因为它很快的啊、 对，然后也没关系，你马上回来哦，那อแต่แต่บางครั้งมันไม่มีเนื้อหาแล้วก็แค่รู้ที่จริงตักจริงๆคือ รู้ว่าใจเราหลงไปหลงไปไกลขนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สติมันเกิดช้าหรือเกิดเร็วก็ ก็ก็กลับมา最重要的是你要看到你心已经迷了但是迷了很长或者短是没关系啊น 像那个戴眼镜的那个比丘尼问他憋了多久了？哈哈哈哈哈哈！是我吗？哈哈！那那，问，夫妻，他要问。没有，我没想过呢。哈哈哈哈哈！你是小三，都去说好不好？啊！道理啦，道理啦，道理。真的。 开始的时候我在进行的过程当中，一开始的时候呢念头比较多，然后后来逐渐减少，然后持续一段时间几个来回都没有念头，然后我又申起了一个，就哎念头呢出了这样的一个念头，后来我又没有这个念头，就所有的这些念头都没有了，然后就持续很长时间，在这个持续的过程当中，我走在路上，甚至去上洗手间的时候，也能够清楚的看到自己的身体动啊。 看那些啊什么都能看到，这是不是正确的？เขาถามว่า เหมือนกับว่าตอนแรก ๆ ที่เดินจงกรมก็จะแบบมีความคิดเยอะ แต่พอช่วงหลังนี่ยิ่งเดินก็แบบไม่มีความคิดนะคะ ไม่ค่อยมีความคิดแต่บางครั้งก็อาจจะคิดมาบ้างแล้วก็เดินเดินไปเข้าห้องน้ำก็เห็นแบบเห็นกายตัวเองเคลื่อนไหวอะไรเงี้ย จะถามว่าถูกหรือเปล่าคิดสงสัยไหมว่ามันถูกหรือเปล่าอ่า 你有没有来来？知道那个心有怀疑，那个想知道对不对吗？一开始有。啊，那你。一开始有，现在是确认。哦。ตอนแรกก็มีความคิดสงสัยแต่ตอนนี้เหมือนกับเหมือนกับเพื่อให้มั่นใจทำให้มั่นใจถ้ามันมีเราก็ดูมัน มันอยากจะให้รู้ว่ามั่นใจ ก็ก็คือความคิดอย่างหนึ่งเหมือนกันเสียงเ ก็ดูมันมันไม่สงสัยก็ไม่เป็นไรสงสัยก็ดูมัน แต่แต่การดูกายเนาะเราก็อย่าเอาอย่าเอาจิตไปแนบกับกายไปแค่รู้สึกรู้สึกรู้สึกไป我们看身体的时候不要把我们的心粘着在身体上只是知道知道一刹那的放下นรู้สึก รู้สึกรู้สึกอย่าอย่าไปแบบรู้รู้อย่าไปรู้อันนั้นมันจะแน่นเกินไปใช่ไหมคะอ่ามันจะเป็นแบบมันจะเป็นสมาธิเข้าไปมันจะเป็นอืม 就是我进行的时候也会偶尔来回三四次都没有念头的。那我发现应该是不对的，结果我怀疑了，我就停住，一停了念头就出来了，有念头出来我又继续走。ของเขาคือเหมือนตอนเดินเดินจงกรมอะค่ะเดินแล้วมันไม่มีความคิดเลยแล้วก็เลยรู้สึกไม่น่าจะถูกนะก็เลยยืนยืนแบบพอยืนก็เออมีความคิดขึ้นมาแล้วก็เลยแล้วก็ค่อยค่อยเดินต่ออะไรอย่างเงี้ยถูกก็ก็ลองดูลองดู 在弄的，在弄的。阿我想请教一下尊者，就是我，我一直在用功，不过不知道，想找那个觉知能力啊，就是找不到那个觉知能力，是什么问题？怎么才才算是怎样精进用功啊？他的觉知能力是什么意思？找不到觉性，没有那个觉知能力啊。哦，康康，他他，他说。 มือนเขาทำความเขาปฏิบัติเขายังยังไม่รู้จักตัวสติไม่ไม่รู้ไม่รู้จักความรู้สึกตัวจะ จะปฏิบัติยังไงดีเลยนะคะจะจะทำความเพียรยังไง อืมก็ต้องหาให้เจอ จับไม่มันได้ แต่ไม่ได้要找他要就是要练习嘛ครูบาหนุ่มจับเบิ้งดิ 念的，不听的知道吗？知道吗？他还不懂被打了知道吗？知道。知道。它它它它它 อันนี้ก็เรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจะดคือบ้านหนุ่มจัดให้เยอะแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยว尊者说他很ไม่เห็นพระเซนเหรอท่านถือไม้ใส่หัวจะเอาแบบนั้นไหม

ทำอันนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ใช่ไหมก็ได้ก็เนี่ยแหละเรารู้ตัวรู้ใช่ไหมรู้ตัวเรากักลับมาจากความคิดหลุดออกมาจากความคิดนะมาอยู่กับเนื้อกับตัว你正在想的要离它出来离那个你思维的要离它出来ไม่ใช่การคิดหานะสัมผัสลงไปสัมผัสแต่ไม่ใช่แบบไปจับนะ 不要用啊，用脑去寻找，不要思维寻找啊，只是接触然后知道。哦。哈哈就知道了。知道没有？知道了。嗯，我懂了。嗯。哈哈哈哈嗯嗯。差不多 ป่ะ่าอ่าใความรักค่ะ